Bai, ondorioak, uh, ba, bai, zinez, uh, eh, gogojak dira, bai, ikastolatipi handi kolezio lizoetan, denetan, uh, osoki unkitia da, eta, bai, bostetek di ukanditugu, baina, dejan behar da, bojokaren bidez ukanditugula, uh, besteak, adibidez, IES, hortan direnak, Katalanda, Arbretain, eta horiek ez dutela deuze ukan, eta gu bost eta jibatu girela, zinez, uh, ala, gure kesua dira zibaitugu, eta bojokaren bidez, <laughs> berriz ere, oartzen maigira, lortzen aldirela gauza batzu. Beraz bai, ondorioak uh, eh, lahiak dira, ala, ni hemen azkaraten izi batetan, badakigu ikastolatipien uh, bizia uh, ez dela erresa dena, dena sortzekoa da, sutik atxiki behar da ikastola bat, eta bezaukute alik emaiten. Hor, konkretuki bat aipatzeko baigoriko ikastola izanen da, beraz, uh, eh, eskunde nazionalak Eh, bi postu eman nahi ditu uh, gehiago merezi duten, uh, dutelarik. Haiak matematikoki funtzionatzen dute, hainbeste hau, hainbeste postu. Uh, dituen azkenan kriterio edo uh, do behar horiek ez dira kondutan hartzen, hitzahmenak ere emanak dira ez dituzte errespetatzen, eta azkenean uh, berriz baigurrikoa ipatuz, be, uh, elduden sartzeari begira, sortzi maila desbertin izaren dira gela batetan, uh, eh, erakasle baten dako, eta hori, uh, ala, onak garria ez dena. Guk murgiltzea eredua, beraz, eh, hautatu dugu se askan, uh, haurko purua goitzea bianda, beraz, froga dugu, azkenean, uh, ala, <laughs> eskuara ere salbatu nahi baldin badugu, uh, bide susenean girela, baina parean ohartua dira bizikiuntza ere azkenean uh, gu haintzinerat bian girela, uh, martxan dela eta haien erantzuna da posturik ez emaitea. Ba, Baigurrikoa eman diguzu, adibide bezala, badira beste hainitz, pentso dut, hola gertatuko direnak, eran nahi baitu, uh, eh, itzahmenak ziuen, baino, hau, askoz gehiagorekin klaseetan. Bai, hori da. Beste bat eh, aipatzeko, uh, ikastola hundiak, beraz, bai, uh, aur gehiago, funtzionamendoa ere pixkat erresago da, baina ze gertatzen da, hor uh, ere, ordu hainitzez, Uh, eh, erakasle batek berrogoita amak ikasle ukandezazke beraz gela berean. Kolizioak aipatzen baldin baditugu hor eh, gela berriak uh, sortu behar genituzke baina idekitzoiek ukatzen dizkigute. Hor demagun uh, Baionako kolizioan ere eunta ikasle beraz izanen dira. Seiga jiran berrogoita, sei ikasle arte beraz joanen dira gela berdinean. Eh, dokumentalista posturik ere ez dute, eh, ez dute izanen, beste kolezioetan ere behar direnean ebe azkenean ez dituzte idekiko erez, Eta hor badena ere, eh, iep gela hori, badira beraz aur batzu beraz laguntza behar dutenak. Uh, ala, badira bigela gela uh, iepekoak adibidez lan direnak, Uh, muga depasatzen baitute, hamar ikasleko muga da, eta hor, hamairu eta malau haugekin dira, eta ez dutena beraz demora erdirik uh, proposatzen parean. Aipatu diguzu, berroita mar haureko klaseak, posible da hori? Ebe, haien arabera bai, beraz, uh, ala, <laughs> gu, ala ere, uh, uh eskuntza gira, nik ez dakit parean nor dugun, uh, zerrendako hartzen gaituztena, Eh, hala, fa, guk ez dugu bat ero onargarria gure lana azkenean ezin dugu egin, zakit haur zaindegia dutenez buruan aiek, baina hala, gure galderako aiek dira, noiz arte hula segitu behar dugun, eh, hala, guk gure lana baldintza honetan egin nahi dugu, eh, gure helburuak argi ditugu, eta horretarako ere borrokatuko gira bukaera arte.